wo kubashikiriza hano makuru duhera kuri zino ngingo ziyagize Ubushikiranganje bw'ubutungane ngo buri ko burakora kugira abanyonyeza ubutunzi bw'igihugu bashigwe habona ni ivyamenyeshejwe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro aherutse guha abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu ikiringo cyo gukoresha udutabu tw'imiryango dushasha ngo kirarenga umwaka insiguro zitangwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura muza gukurikira mwano makuru na imiryango ishika 30 yo muri zone rugari muri commune n'intara ya Muyinga irashobora komogwa mu matongo yayo bivuye kukunanirwa kuriha amadeni yasabwe mu byo bakunze kwita Banque Lambert Idonido ni muraya makuru mukanya ni nkuru imwe ukwayo 우리 라디오 이상한이로 Ubushkiranganji bw'ubutungane buri ku kivi kugira bwerekane abanyonyeza ubutunzi bw'igihugu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa kane urangiye amenyesha ko umukozi wa leta iruhande yo gusubiza amafaranga yanyaze azocana kugwa mu mabanga yiwe President Ndayishimiye akavuga ko amafaranga afatwa yibwe muri kino gihe ari umurengera tumumvirize muri iyi amahera tumaze kugaruza ubujye mbere navuze yuko ubu umuntu wese dufata yibye amahera icya mbere ni uko amahera y'igihugu abaza kugaruka kubera nabonye rero yabaye umurengera hari aho twasaga dufashe amadolari ibihumbi ijana hariho umuriyaridi n'imiliyoni amajana twafashe muri iyo minsi hese hariho imiliyoni amajana angahe twafashe ubujye natebye rero ndavuga nti ubu rero twugurure konti dushyira ko amahera yose tugaruka tuzoca twubakisha amashuri none yaragiye mu mifuko tugura intebe z'abanyeshuri twubake amashuri twubake ibitabo none kwaba yari yibwe agiye mu mifuko kandi rero ubutungane buri ko burakora muzoza mubona rero ntanguye kwandika bya bindi rero naka turabye ikosa tukarabiri tukarabiri tukarabiri tukabona ubusuma yakoze amabanga yiwe yose mu gihugu arayasuswemo muri icyo kiganiro kandi umukuru w'igihugu arakurira inkoni ku gishitsi abafise amatongo inyabugete muri zone ya Kanyosha iri muri komine Muha ko bari mu matongo ya leta agasigura ko ari amatongo yari yatijwe abanyagihugu ngo bayarimemwo ipampa baca barayihagira kubera hamagume kuko ishyirahamwe nuko ishyirahamwe ko ryahombye n'ubunyene tumwumvirize nyabugete ugiye gutohoza neza genda ndazi yuko ari nyabugete hari mu ipampa rya kojeruko genda ndibuka akadege kabura gapompa ipampa byageze gute leta iravuga iti kojeruko wewe aya matobo nibuzo yarima kojeruko nayo ica igira abarimyi iti rima akira imbuto nzopompa uca ushora iwanje ni nk'uko yabahaye akazi bagakorera kuri iryo tongo ni hakurya ubu amatongo ya leta tuyaha amakoperative akarima hanyuma agashora muri iryo tongo ntiriba ryabo hanyuma rero hageze igihe cy'amagume kogera uko sinzi byagenze irahomba irahagarika kurima iretse kurima bacatara kurimira imyumbati kurimira iki bamwe bakarara imipampa hanyuma leta isubiye kuboneka ngo uje kuzohora mu byaje genda yuko igice kinini cy'amatongo y'ubunyabugete ni uko bimeze gusa ni umva abantu yari yaramaze kwita ikintu ko ari bwiwe kugira gihindukire biramugora na cyane cyane bacavuga ngo ni benshi ngo turi benshi tuzogumuka mbere abarundi bose bogumuka nawe bakavuga bati aya matongo nayo igihugu turayasangiye twese murayazana nawe byoca bigenda gute nuko urumva leta iguma itunganiriza abarundi rega leta n'abarundi nyene ayo matogo n'ay'abarundi urumva itegerezwa kuyatunganyi rero hariho abantu banyaze leta amatongo usanga leta iriko irareraraba iti mbega iri tongo ni iry'abarundi mbere ndeke kuvuga ngo ni irya leta ni iry'abarundi mugabo inzego za leta nizo zijejwe kurigarukana basanze ari iry'abarundi basanze ari iry'iwawe nta kibazo reka leta nayo nyine iratanga amatongo kuko umurundi wese ategereza kuronka haba mu burundi leta rero irafata mu matongo rusange igaca ivuga iti dukebere uyu yabuze ahaba twaramaze kubwira abasitanteri ko haje amakaye mashasha ya menaje na cyo gituma umusitanteri wese akoranye n'umushefu de zone umushoferi zone agakorana na na chef de quartier chef de quartier agakorana na nyumba kumi aho niho abo bantu uko bagiye barakurikirana bazomenyesha impamvu z'ubwo butabo twise cahier de ménage donc abo bantu bose barabizi rero bisigura yuko atari ikintu gishasha twarakivuganye twaracemezanije nivira ko atakintu na kimwe kiriko kiracivutu abantu hama ikindi naco aka gatabo murabona ko gakozwe neza ntimukangwe n'uko banditse ngo bibiri na mirongo ibiri ngo bibiri na mirongo ibiri na rimwe oya aka gatabo kazokora kugeza gaheze ni kujya kwa pasiporo eh, ikiringo cyayo ni imyaka cumi irashobora guhera imbere y'imyaka cumi heza imbere y'imyaka cumi ushize kurondera yindi akanako ntikahera imbere ya bibiri na mirongo ibiri na rimwe baragaruka tubahe akandi aho bazaba bagakoresheje na cyane cyane ko bakiriye abantu benshi cyane bashoboka radiyo isanganira umurambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe Musitanteri wa komine Muyinga hanura abafitaniye amadeni biciye ku byo na amafaranga bakunze kwita Banque Lambert ko kwitura ubutungane aho kunyagana amatongo ni mu gihe nko muri zone imwe gusa ya rugari gusa hari imiryango ishika mirongo itatu ihakwa komogwa mu matongo kubera kunanirwa kuriha amadeni yahawe n'abantu bihaye gutanga ingurane ku nyungu z'umurengera ibimaze no gufungisha abananiwe batari bake harimo n'abakozi ba leta dodo n'inzayimana ujya muhana nta muntu harimo baragiye bari imbere y'inzu yahoramwo umugabo n'umugore baheruka komokera ibishubi muri Tanzania ku kubura amafaranga yo kuriha umwenda w'ibihumbi amajana umunani abanyagihugu barimo bavuga ko arakaga kateye tumba ruyivyi zone rugari intara ya muyinga ngaha mwino miryango abahomotse bose baragiye bari Tanzania hajya wabonye kati abariho se w'uyu muhungu nyene nta uriho n'imfuvyi yarareze n'uwazifise burya nk'umuntu watoye nk'irakizibira basanga umaze kugura nk'amatongo y'imuriyoni umuriha kaza wumva n'ubu baracakwishuza ntumva ibyo bintu kibifise mwagahaze yuko nk'umuvyeyi nka leta mushobora kuza baratwebera ab'imbere ngene botugabanya amadeni aho abantu bomotse saharuye ivyi gusa uyu munyagihugu aratubwira ivyo ku mutumba wa mahonda umugabo bamugurana ibihumbi magana atandatu hageze kuri hasanga ageze mu miliyoni n'ibihumbi magana atandatu acafata ingingo yuko yomokana n'umugore wiwe wari yamuguranye ayo mahera acafata ingingo yo gufata amatongo yiwe yose umusitaneri wa komine muyinga yaragendeye zone rugari ahari imiryango irenga mirongo itatu ihakwa komogwa mu matongo kubera ayo madeni y'inyungu z'imirengera barasabye yuko amatongo y'abenegihugu yamaze gufatwa ko yosubitswa hanyuma amafaranga akishuzwa mu buryo biciyewe n'amategeko abafitiwe amafaranga bakitura ubutungane neza akagabisha abazosubira kudandaza amafaranga uko ngo bitemewe n'amategeko abajejwe intwaro tugira tubavire hasi baba mwebwe mutanga ayo mafaranga baba n'abayatora batazoshobora kuyishura bose tubashengeze hanyuma kubitwa intaye mu gahanga ubutungane buko agahanura abasaba amadeni kujya mu mabanke afise uburenganzira bwo gukora urwo rudandazwa imu muyinga Diodone Nzeyimana radio isanganiro mu bijyanye n'umutekano wo mu mabarabara naho abantu batatu bapfuye harimo umupolisi umwe yapfuye ku muhingamo kuri wa gatanu uwo bari kumwe na barakomereka cyane ni misanganya ku mutumba wa marembo ni muri komine buso n'intara ya kirundo amakuru dukura ahabereye iryo sanganya yemeza ko umushoferi w'ipikipiki yaratwaye uwo mupolisi yariko aragenda n'umuvuduko munini acagonga ipoto iri ku nkengera y'ibarabara baca baragwa uwo mupolisi akaba yaciye acikana ubwo nyene nayo waramuhetse kuri pikipiki akaba yarakomeretse cyane abandi bantu babiri bapfuye muri aka gatondo n'umugabo n'umwana wiwe aho bagonzwe n'imodoka aho bita ku rurata ni ku birometero bitatu usohotse igisagara cya kirundo uja mu ntara ya ngozi amakuru twahawe nabo bari kumwe ngo iyo modoka mu bijyanye n'indero naho ubuyobozi n'ababyeyi barereye ku ishuri nshingiro ryo ku ruzira ni muri komine matani ntara ya bururi baratabaza ababishoboye bose gufasha kugira ngo amasomero umunani aherutse kuguruka ibisakazo asa n'ugwe bafise amakenga ko bitagiye koroha kuronka aho bigira ah, mu gihe bucatangura igice cya kabiri cy'uno mwaka w'ishure Jean Pierre Misago abanyeshuri amajana abiri na mirongo itandatu na batanu ku banyeshuri amajana atandatu na mirongo irindwi n'umunani b'ishure shingiro rya ruzira riri muri komine matana mu ntara ya bururi nibo bafise ikibazo c'aho bazotangurira igice ca kabiri c'umwaka w'ishure turimwo nk'uko koroneye ndayihereje umuyobozi w'iryo shuri abivuga amasomero munani abo banyeshure bigiyemo igice ca mbere c'uyu mwaka w'ishure turimwo akaba yagurutse ibisakazo hatanguye ibibazo birangiza igice ca mbere aho nk'uko umuyobozi w'iryo shuri abivuga ibibazo byarakozwe bitijije ibyumba by'ivuriro ryo ngaho ku ruzira ritari bwugurugwe hamwe n'urusengero rw'ishengero rya pantekote mu gihe iryo vuriro ryo ku ruzira bitekanijwe ko ritangura gukora muri uku kwezi kwa mbere nyine turimo nk'uko uwo muyobozi abivuga amakenga ku bukene bw'ibyumba abanyeshuri bazoba barigiramo ni yose we cyo kimwe na bamwe mu babyeyi barereye kuri iryo shure bagatera akama ababishoboye bose gufasha byihuta bahereye ku bisakazo antoine nsabiyumva arongoye intara y'indero ya bururi avuga ko icyo kibazo kizwi ariko ngo bafatikanije n'ishengero rya pantekote ryo ku ruzira bakaba bariko bararaba uko ivyigwa vyoba birabandanya agashimira imvukira zimaze kugira ico zitanga kugira ngo iyo ngorane ive mu nzira ku miliyoni hafi mirongo ibiri n'indwi mu marundi zikenewe kugira ngo ayo masomero asanurwe akaba ata n'ic'umunani nkuko tubikura ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa ya RFI uyu mwaka uheze wihumbi bibiri na mirongo ibiri waranzwe n'ibitero by'abagizi ba nabi byinshi bagize ku banyagihugu b'abasivile mu buseruko bw'icyo gihugu ca RDC igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe kigarama rero akaba ariho hapfuye abantu bashika kuri mirongo ibiri n'abiri aho ni mu karere ka Beni barwanye ivyumviro vy'uwo Donald Trump eh, ariko ararangiza ikiringo ciwe ni ku bijyanye n'amafaranga yakoreshwa mu gisirikare ibiharuro bikerekana ko abashingamateka mirongo umunani na batatu aribo biyamirije ibyiyumviro bya President Trump kuri cumi na batatu gusa babyemeje nk'uko RFI ibandanya ibyandika